Kolumbiako Unibertsitateak eta zenzei ikerketa guneak burutu dute bai azterketa eta autonomia erkidegoko berrogeita bost pertsona Nafarroako amar eta iparraleko hiru galdezkatu dituzte. Emaitzarekin txosten bat plazaratu dute Kirsten Ruki eta Armando Geller ikerlariek eta hori da Eusko Ikaskuntzak baionan aurkeztu duena. Jean-Michel Lajazket Eusko Ikaskuntzako lehendakariak emaiten dizkigu setasunak. Estapenian, antolatzen ditugun hiru egun horiek dira ikerketa baten inguruan. Ikerketa hau egina izan da Columbia University, hor sensei deitzen den ikergune batek edo egin du. Eta, ba, pentsatu dugu, interesgarria zela hori ba, partitzea, konpartitzea eta jendekin eta jendeari aurkeztu, hasteko eta gero ikusi ere bai e, elkarte autonomoan, bai Nafarroan eta bai iparraldean e, zer nulako trukaketak izaten aldiren eta dendeak nula ikusten duen e, a, irabakitzeko zer hori ez. E, Aintzineko bi eztabaidetan izan da interesak, jendea hurbildu da? Bai, personalki ez nintzen, baina bai, pentsatzen dute jendea izan dela eta nahiko animatua izan da. Bai. Erabakitzeko eskubidea azken urte hauetan ala ere aktualitatean den gai bat da herrialde desberdinetan. Bai, eta Europan e, bai, mm, gutien ez bi etxemplu e, handiak badira, eh, bata Eskostia eta gero Katalunian momentu honetan gertatzen ari dena ere eta ba, pentsatzen dut hor zerbait e, sakon gertatzen ari dela. Ikusten dugu ere prentsan, e, frantziako prentsan ikusten dira iritzi batzu, nun e, zarten den zalantzan e, nazio estatua. Ja, segituko den e, etorkizunean e, forma politiko edo politiko instituzional gehiena, alez, segituko den, eta ba, hor dago, pentsatzen dute, gogo eta bat, eta hortan e, debate honetan zerbait ekartzeko eta zerbait interesgarri. Ikusten da, ala ere, behar bada, estatua undi horien gandik uh, eh, uzkur direla, edo ez direla baitezpada, olako ez tabaidak bultzatzearen alde gehiagia gertzen? Ba, noski, eh, ikusten dute hor dagoela, e, nik dute, Fe, estatu handien eh, oinarri guziak zalantzan ezarten dira horiekin, ez? Jada galdu dute e, eh, eh, buru jabetazuna goitik, Europarat e, utziz, eta orain behetik hasten da ere eta movimentu bikoitz, movimentu bikoitz horrek, e, pentsatzen dut, e, segurtasun hasten dela, ez? Azken finean, erronka zer da e, albezain bat gizarteratzea gaia? Bai, bai, bai, eta baita ere e, e, gizartearen e, pulsua hartzea eta ikustea ere e, zer nolako diferentziak dauden e, e Elkarte Autonomoan eta Iparralean ja, seguraski sensibilitate diferenteak dira, ritmoak ere diferenteak, e, eldutasun diferentea, eta eta guzi ba, zerbait e, elikatu ez, debatea gure eskudagok Euskal Herrian izan duen eragina aztertzen du ikerketak eta horietan ipar Euskal Herrian izan duen eragina. Utsune bat izan dela iparraldean gure eskudago ekimenaren inguruan, baina oraindik ere eztabaida main gaineratzen ahal dela, esplikatu digu argitsu etxandi zuzenbidean adituak. Gure eskudagoren eh, ekimena aztertua izan da eh, Amerikako Unibertsitate batek, Kolumbia Unibertsitateak, aztertu du gure eskudago eh, mugimendua eta hor txosten bat atera du, eta agerian emaiten du e, Ipar Euskal gure eskudakok e, eh, ukandituela nekezia batzu edo gabezia batzu eh, ekiteko. Ez dela ongi lotu Ipar Euskal Herriko eskakizun instituzionalei batez ere. Eta orduan niri eskatu zidaten gaur saiatzea lotura bat egiten erabakitzeko eskubidea eta, eta Ipar Euskal Herriko paisaia instituzionalari buruz ikusten da utxune bat izan dela hor? Utsune bat izan da, baina oraindik eh, konpontzen alda gauza da eztabaidarik ez dela izan eta eztabaida behar dela ideki. Eztabaida kokatzen alda justuki gaur egun den aldarrikapenaren inguruan, herri elkargoaren inguruan edo eh, instituzio baten beharraren inguruan? Bai, bai, ez da bai da kokatzen alda, lotura initz egiten aldira. Horai arte izan diren eskakizunak eh, instituzioaren inguruan, eh, batez ere bateraren eh, eskakizuna lujalde elkargoari buruz. Ajunt lotua da azken finean gure eskudagoren eskakizun demokratikoari, beraz, bai, lotura egiten alda. Gauza da behar direla galderak gauhegun planteatu. Aipatu bezala gure eskudagok pundu bat egin nahi izan du azken urteetan eraman lanak jendartean ukanduen eragina aztertzeko. eta lan bat egin nahi izan dutela esplikatu digu gure eskudagoko ordezkari den Zelai Nikolasek. Ikerketa hau egin dugu apur bat ebaluatzeko gure lana, ez? Guk jakin nahi genuen erabaketzeko eskubidea ze punturaino sozializatuta, zabalduta dagoen gizartean, Euskal Herri osoan, eta e, jakin nahi genuen gure eskudagoren ekarpena norainoko eraginkortasuna edo izaten ari den, eta zertan hobetu behar genuen, ez? Eta mm, ikerketa honek ondorio oso interesgarri bat jartzen du mai gainean. Esaten du, Euskal Herrian badirela baldintzak gaur egun, erabakitzeko eskuen inguruko eztabaida egiteko, baina oraindik ez dala egin. Orduan hor sortzen zaizun galdera da nola egin behar den, noren artean egin behar den, eta non egin behar den, zilegitasuna izan dezan, ze e, gure asmoa baldin bada erabakitzea jakimarko dugu erantzuten zer erabaki nahi dugun, nola erabaki nahi dugun eta noiz erabaki nahi dugun. Eta ez hori, hain behar da modu baten, emaitza denoko onartzeko moduko izateko. Sozializatzen lan hortan, e, desberdintasun bat ikusten da iparralde eta hegoaldearen artean? E, eh, azikonaz, e, eh, berdintasunen aldetik. <laughs> Seguri gustatzen zaigu azpimarratzea ze aldekotasunak dauden, ez? Gero desberdintasunak ere egon egongo dira. Baina aldekotasun artean ikusten da herri bat, herritarrak aldunduta, herritar batzuk erabaki nahi dutela bere etorkizunaren inguruan. Eta hori ikusten da, bai e, e bi lurralde esparrutan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, eta baita Nafarroan. Herritarrek erabaki nahi dute bere etorkizunaren inguruan modu libre batean. Eta iparraldean ere, gaurko itzalietan ere, hori azpimarratuko da eta desberdintasunak bai badira. Ze erabakitzeko eskubidea eh, lurralde esparru ezberdinetan eh, garrantzia ematen zaio gauza diferentei. Eh, Euskal Autonomia Erkidegoan Bizkaian Gipuzkoan taraban e, aipatu egiten da oso garrantzitsua dela erabakitzea eta eta bizikidetza alkarrekin egiteko bide bat izatea, ez? Eta ez dira lagomer galtzaileak eta irabazleak, ez? Nafarroan horri ere garrantzia ematen zaio, baina e, nabarmentzen dute bere gizartearen e, eh, anistazuna. Oso diferentak umendira Nafarra gaien artean, ez? Hori nabarmentzen dute eta erabakitzeko eskubidearen eztabaidanek eh, honen bitartez gai izan beharko gara anistazun horri erantzun bat emateko. Anistazun horri guztia biltzen duen etorkizun bat bilatu nahi da erabakitzeko eskubidean inguruan, ez? Eta iparraldean, ba bueno, gaur ikusiko dugu ta entzun beharko dugu. Ikusten da beraz alde batetik bada erabakitzeko eskubidearen inguruan gizarteratze lan hori ikusten da aldiz beste alde batetik ere gero naizta herri batek eskatu ez dela inerresa gauzatzea hor ere beste pausu batzu eman behar direla Katalunia adibide Bai, eh, erabakitzeko eskubideak berezitasun propioak azaltzen ari da, ez? Eta demokraziatik zuzenean eratorritako eskubide bat da, ez? Eh, Euskal Herria bizi da Espainiako estatuaren menpe eta Frantziako estatuaren menpe. Bi estatuak dira demokratikoak eta bi konstituzioetan aipatzen da estatu demokratikoak direla. Ez? Orduan, erabakitzeko eskubideak hortik zuzenean eratortzen den eskubide bat da. Ez autoterminazio eskubidea ordea nazioarteak aitortutako koloniei ematen zaien goitik berako aplikazio bat da. Erabakitzeko eskubidea beti gora egiteko aldarrikapen bat da, ez? Beraz, bai, prozeduran zailtasunak egongo dira dudari gabe, baina demokrazia kultura konpartitzen dugunean bilatu beharko ditugu moduak, ez? Eta hori da apur bat, erabakitzeko eskubideak planteatzen dituen erronkak eta eztabaidaren bitartez, ba, bide edo konponbidea bilatu beharko diegunak. Azkenik eh, Jose Ramon Bengoetxea Europako zuzenbidean adituak esplikatu digu ikerketa horrek hausnarketarako aukera emaiten duela nire ustez e, gure esku dago eh, sortu da, nik esan horri baina horretik erabakitziko eskubidearen debatea sortu da pixka bat ola zerutik erori izan baliz bezala. Eta debate hori gero movimentu bezala gure esku duguk eman e, izugarrizko indarra, ez? Eta askotan gertatzen den bezala, ba, zuk gauzak egiten dituzunean, ahuleziak eta zartzen joaten dira konzeptualak eta praktikoak ere bai. Ez, adik gure herri hau txikia da, baino oso, oso anitza da. Eta orduan, ba, erabaki zuten e, gure eskudagoak, gaina e, kanpoko erakunde e, potente batei eskatzea azterketa hori egitea. Eta azterketa hori egin dute, ez da oso kompletoa, baina ausnarketarako hainbat, hainbat ekarpen politiak egiten ditu adibidez? Gauza bat oso potentea hemen eh, dagoena. Gure esku dago, Euskadiko gizartean, sektore batzuek sortukin gehiegi eh, bideratuta dagoela. Eh? Hori daukagu beste egitasmo askotan ere. Eh? Sektore batek beti besteari atxikimendu konkretu batzuek egiten dizkio. Ez? Ba, hori, ba, hori garbi azaltzen du. Eta planteatzen du gero gomendiotan. Eta hori nola gainditu. Zatik, gure esku dagoen eta debate honena ez da eh, sorturen inguruko bakarrik baizik Euskal Herri osoari dagokion debate bat, ez? Adibidez, hori. <laughs> Eh, ikusten da ere naizta eskubide bat eh, izan, gero teorikotik praktikora pasatzeko ere behar bada nola egin behar den edo. Bueno, nola kontzeptu berria dan eskubide bat izate hori ere eztabaidan dago. Eh? Zatik eskola juridiko-politiko diferenteak beraien interpretazioak egiten dituzte asunto horren inguruan, ez? Konzeptu berria da eta gaina oraindik behar bada da e, azterketak hori adierazu, adibidez, konzeptu hori hobeto finkatu behar dela. Hori da arazoa, ja hasi hasia puntutik. Orduan eskubidea bada. Gero zuk esaten duzuna hori ere adierazi du. Adierazi du ez ikerketak, baizik eta egin ditugun aurkezpenak, eh? Egin duen Iruinan, Bilbon eta gaur hemen. Nafarroko egora oso ezberdina da eta hango mai inguruan eta egin ziren galderak izan ziren da Nafarroaren perspektibatik erabakitzeko eskubide hori nola gauzatzen da errealitatean eta eskaera bat egontzan gure eskudagok gauzatze hori errealitatean landu beharrean dagoela zatik bestela jendeak interpretazio ezberdina dauzka edo utxune izugarriak ikusten ditu hor herri batek geroa berak erabaki nahi baldin badu hori nahikoa da edo gero badaude legeriak, badaude beste hainbat elementu sartzen direna jokoan. Bi konsiderazio egin dituzke. Bat, herri bat esaten dugunean, Nafarroa dinamika eta kultura eta identitatea eta ritmoak berdina dira erkidogokoak edo iparraldekoekin. Orduan, herri bat esaten dugu, baina behar bada egoera ezberdinetan. Orduan, ja, horrebeak sortzen digu arazoak eta bigarrena, hemengo filosofia da, dago legedia badago, dago e, egiturak eta juridiko politiko bat, baino konzeptuaren inguruan, helburu bada gizarte zibila erabakitzeko eskubidearen inguruan, eskubide demokratikoa bezala, zibila mobilizatzea. Eh? Egituratu dauden sistema juridiko politiko hori eskakizunak egiteko eta politiko eskakizunak egiteko eskubide hori egiturak eta juridiko politikoan e, sartu daiteken, da, eh? Ordan hau da planteamentu bat gizarte zibiletik datorrena, eh? Eta nik uste dut badakigula, ba hor aurrean dauzkagula oztopo pilo bat. Gaur beraz azken eh, eztabaida eta eta gero zer? Gaurko eh eztabaida hau bere inean oso polita da. azaltzen dira dauden e, posizio ideologiko eta planteamendu ezberdinak eta hoiek beraiek oso aberasgarria dira. Hoi eh? edanak onartu, ez gure esku dagok dauka horrean erronka handi batzuek. Eh? Jende gehiago bere ganatu, ideologia ezberdinetako jendea e, bere ganatu, atxikimen eh, ideologiko batekin identifikatzen den jende hori pixka bat e, posizionamentu hori aldatzen joan, izigarrezko erronkak jartzen dio maigainan e, gure esku dagori, e, hausnarketa honek eta azterketa honek.